ndamuje mwese muri ko muratwumviriza ndabakaze kuri ano makuru reka duhere ku ngo nkuru nkuru ziyagize umukuru w'igihugu Petro Nkunziza asaba amashirahamwe y'abikorera utwabo hakorera mu gisata cyo gukinga no gutekaniza kazoza abakozi gukora bisunze amategeko bakongera bakagwiza umwimbu ibyo bikaba rero byavugiwe mu vyegwa vyangozi mu gihe kuri wa gatanu yariko aratanguza umugambi w'igihugu ujeje gukinga no gutekaniza kazoza abanyagihugu muri ano makuru muraza kubikurikirana umukuru w'igihugu Petro nkunziza kandi ari kumwe n'umutambukanyi wiwe barifatikanije kuri wa gatanu n'abakozi bo mu mirima yiwe mu gusarura umurima w'ibiraya wo ku musozi wa rutanga muri komine gashikanwa mu ntara ya ngozi umukuru w'igihugu rero akaba yamenyesheje ko yiteze umwimbu ungana n'amatoni cumi n'atanu amafaranga y'itagisi yongejwe ku miduga irenza imyaka cumi gusa umurengera kuko biza bifasha gukingira ibidukikije ibyo bikaba byashyikirijwe na leonard sentore arongoye ikigo obert aho abamenyesha ko mu bindi bihugu bashobora kuduza ku miduga irenza imyaka itanu gusa nayo mu bijyanye n'indero abanyeshuri bo mu mwaka wa mbere w'inyuma shuri shingiro bavuye mu mwaka w'icenda ngo ntibamenye neza ugereranije n'abavuye mu mwaka w'icumi muri aya makuru muraza gukumviza ingene byifashe ku ishuri ryisumbuye rya komine ya buhiga hamwe n'ishure ryisumbuye ry'umurambya ngizo ngiye nkuru n'amakuru mu kanya gatoya ni nkuru imwe ukwayo ndasubiye kuba akazi nkuko nemeje kubabwira umukuru w'igihugu Petero Nkunziza asaba amashirahamwe y'abikorera utwabo hakorera mu gisata cyo gukinga no gutekaniza akazoza abakozi gukora bisunze amategeko bongere bagwize ibikorwa ibyo akaba yabivugiye kuri wa gatanu mu vyegwa vya Ngozi muri yo ntara ya Ngozi nyene mu gihe yariko aratanguza umugambi w'igihugu ujejwe gukinga no guteganiza akazoza abanyagihugu Petero Nkunziza akaba yasaba abarundi kuziganya umwimbo bongere babike mu mabanki twari gusaba amashirahamwe n'ishyirahamwe ry'abikorera itwabo bakorera mu gisata cyo gukingira no gukandiriza kazoza abantu gukora bisunze amategeko no kugwiza ibikorwa kandi ngo twibukanye ko leta izi neza intambamyi ziri muri ico gisata cyo gukingira no gutekaniriza kazoza abenegihugu twaje kandi kwiyemeza leta yanyu itazohengeshanya gufasha abarundi kubaho neza na cyane cyane abakitswe n'amagara abageze mu zabukuru abafise amikoro make n'abahuye n'ibyago bitandukanye ibikorwa twimirije kurangura ni nk'ibihe turifuza gutegura neza umugambi wo kuvuza abenegihugu bose kandi twifuza kurarikira abarundi kuziganya umwimbu no kubika mu mabanki n'andi masanduku n'akare basokora bamaze bati umugabo n'urya akaraza ariko n'umukiriya nawe nyine ayibamo kurwanya twivuye inyuma ingeso mbi zo gukoresha abakozi ntibahembwe ku gihe kandi kandi kutabahemba intica ntikize gutunganya neza ikigo gifasha abarondera akazi turabandanya n'ano makuru twabateguriye umukuru w'igihugu petero nkunziza kandi ari kumwe n'umutambukanyi wiwe barifatikanije kuri uyu wa gatanu n'abakozi bo mu murima yiwe mu gusarura umurima w'ibiraya ho ku musozi wa rutanga muri komine gashikanwa intara ya ngozi umukuru w'igihugu akaba yamenyesheje ko yiteze umwimbu ungana n'amatoni cumi n'atanu aho ni mu gihe yateye imbuto zingana n'itoni imwe n'ibiro amajana atatu gusa ku hegitari imwe akaba yamenyesheje ko uyu mwimbu ushimishije awukesha amasengesho ubwa mbere twarabwiye yuko ubutunzi bw'igihugu cyacu cy'u Burundi bugizwe ahanini n'uburimi n'ubworozi kandi mukamusanze muzi neza yuko tujye kuraba uko tubayeho abarundi ibice mirongo icyenda ku ijana dutunzwe n'uburimi n'ubworozi hama tugiye kuraba ku isi nzima bujya nta hantu na hamwe niba uva ngo baratunze ibyo bafungura byose babikora mu burimi no mu bworozi nicyo tuma rero munsi twebwe tuje gusoroma uruhara duha kino gikorwa cyo kurima no korora ni uko tuzi neza yuko nibyo bitubeshejeho ariko twebwe mu kurima ikintu cyane dushira imbere turabanza tukarondera imbuto turondera dukorera tukarima neza twazana umwavu wa wundi dusanze tufise w'ibitungwa hama tukora wa mwavu tukongeza dukeya umwavu w'ikizungu mugabo imbere kubiteraga ibyo byose nawe twa twagize umurima mwiza n'imbuto tukazana n'umwavu ntibihagije imbere guteragira iminsi yose tubanza gusenga ko turazi neza gutera imbuto ni kimwe mugabo imana ni imeza niye kandi ituma ibintu vyama rero ibanga rikomeye twebwe nta mbuto nimwe muryango wacu gutera cyangwa ngo abantu batere utagiye kubisengera twebwe muhira twebwe nk'ababa twatanze uburyo n'imbuto two turaraba mu minsi iri imbere twabwira yuko bimwe bishobora kubikika ngo mu minsi iri imbere turaba twebwe twogera n'agahinguro gahingura ibyimburwa nk'ibi inye kugira ngo byandi tubona tubona bagira amafiriti bakayashyira mu busaho bagashora natwe mu minsi iri imbere tubigenza uko natwe bivu Burundi bishobwa mu bindi bihugu mwamenya ko iryo sarura ryasozerewe n'amasengesho mu ntumbero yo gushimira Imana kuri uwo mwimbu ushimishije yabaronkeje nk'uko mama bikora imbere yo guteragira amafaranga y'itagisi yongerejwe ku miduga zirenza imyaka cumi ngo sumurengera kuko bizabifasha gukingira ibidukikije ibyo bivugwa n'urongoye ikigo obere leonard sentore mu gihe iyo tagisi ryavuye ku miliyoni umwe n'inusu rija ku miliyoni zibiri leonard sentore akavuga ko mu bindi bihugu hoho hari n'aho ayo matagisi aduzwa ku miduga irenze imyaka itanu gusa iri duzo tagisi ku miduga irenze imyaka cumi murazi neza yuko bijyana no gukingira ibidukikije kandi mukaba muzi neza yuko si igihugu cyonyine Burundi kibibuza mugiye mu bindi bihugu mbere musanga babuze imodokari zirenze imyaka itanu uyinjije nawe agategereza kuriha amahera menshi cyane ni ngo rero igihugu Burundi igihave kiba ikuburiro ry'imodokari zishaje musanga biriko ko birica ibidukikije musanga mbere n'ikiguzi umuntu kugira ngo ashobore ku turabandanya n'amakuru twabateguriye mu bijyanye n'indero ubuyobozi bw'ibiro bijejwe ibibazo bya leta buribukije ababyeyi hamwe n'abana bifuza gusubiramwo ibibazo byo mu mwaka shingiro n'uw'icumi kwiyandikwa ryatanguye ibyo bikaba biri mu itangazo ibyo biro vyashize ahabona kuri uyu wa gatanu iryo tangazo ribandanya rimenyesha ko abana babyifuza biyandikisha mu mashure bahora bigamo hatarenze kw'igenekezo rya mirongo ibiri nzero uno mwaka isaha icenda n'inusu y'umuhingamo abayobozi b'inyigisho makomine komine bagazoca bashikana izo ntonde mu buyobozi bw'inyigisho mu ntara ziri kumwe n'izindi ntonde z'abana basanzwe biga mu mwaka w'icenda iryo tangazo rikarangiza rimenyesha ko utazaba yiyandikishije atazoronka uburenganzira bwo gukora ico kibazo abiyandikishije bakazokorera mu bibanza byatekanijwe n'amashuri bahora bigamwo tukiri mu bijyanye n'indero abanyeshuri mu mwaka wa mbere w'inyuma ya shuri shingiro bavuye mu mwaka w'icenda ngo ntibamenya neza ugeranije n'abavuye mu mwaka w'icumi kuri ise ya buhiga mu ntara ya karuzi ibyo bimenyeshwa n'ujejwe ibyigwa kuri iryo shuri butoye itoma avuga ko abo bavuye mu mwaka w'icenda hoba hariho ibyigwa batabonye mu gisata c'indome dusanzwe dufise abanyeshuri bashika ku ijana na cumi na babiri abashoboye kumenya ni mirongo itatu n'indwi ngabo mirongo itatu n'indwi abamenye bavuye mu w'icenda ni icumi gusa abamenye bavuye mu w'icumi nabo ni mirongo ibiri n'indwi mu gisata c'ubushakashatsi naho ariyo section scientifique dusanzwe dufise abanyeshuri barenga ijana gatandatu arashoboye kumenya mirongo itanu na bane harimwo mirongo ibiri gusa bamenye bavuye mu mwaka w'icenda yumvikana yuko abamenye bavuye mu mwaka w'icumi bashika ku mirongo itatu na bane twaragerageje kuraba icabitumye turabaza abigisha bace batubwira yuko ivyigwa ukuntu bitunganije vyo mu icumi na rimwe zisunze porogaramu yo mu w'icumi cyane cyane aho rero uca usanga hariho ivyigwa abavuye mu w'icenda batabonye dufashe nka dese siyantifike ibiharuro hamwe na shimi icyo twose dusaba abigisha kugira ngo ico ikibazo tugitorera inyishu twabasavye gusubira kugira kigoro bakitanga bakaza barasubiriramwo abana cane cane abavuye mu bicene twabasavye yuko mu minsi iyo ku wa gatandatu nubwo bishobora akasubirayo apremidi akigisha abanyeshuri nabo twabasabye yuko abo mu w'icumi bogerageza kuza barasigurira abavuye mu w'icenda kugira ngo bishoboke umwigisha nawe agiye kwigisha bimworohere kandi turasaba n'abajeje gutora amaporogaramu icyo kintu bari kuciyumvira bagakorera kuri porogaramu zivuye mu w'icenda aho bari gukorera kuri porogaramu zivuye mu w'icumi ikananda ini nahaze Bernard umuyobozi wa Lycée Muramvya avuga ko babona ubwo busumbasumbane hagati y'iyo migwi ibiri n'abanyeshuri kibonekeza mu byigwa bimwe bimwe akamenyesha ko ico kibazo bariko baragitorera inyishu biciye mu mugambi wo gutsimbatariza ubumenyi banyeshure mu vyigwa vy'inyuma ya saa sasita ku renforcement mu gifaransa bikazokorwa gushika uyu mwaka uhere abavuye mu w'icumi n'abavuye mu w'icenda usanga bafise ubumenyi budasa mugabo biva ku vyigwa bimwe bimwe usanga mu w'icumi bari imbere ku vyerekeye ivyigwa by'ubuhinga hanyuma ivyigwa vya entrepreneuria n'indimi usanga abo mu w'icenda babirusha abo mu w'icumi bica bituma abarimu bibagora kubashira ku rugero rumwe izo nkana tumaze kuzibona twabwiye abarimu yuko buza baragaruka ku nyuma ya saa sita kugira ngo babashe ku rugero rumwe eh, barabikoze muri iki gihe gihe tubandanya turondera uwo muti iyo ngorane eh, kuko mbo naho shirangaje bari bavuze yuko ivyigwa vy'inyuma ya saa sita bo bihagarika muga twabimeze ko basubiye kuvuga yuko twobibandanya tuzobigira umwaka wose tuzogira amanama tubibasabe kuko nabo nyene barabikenera kuko uriko wigisha nk'abana badafite ubumenyi bungana uri umwigisha niwe bigora nabo nyene babidusavye ati twebwe tuzobana tubigira nka kujya tugira mu yandi mashuri ko twahora tubigira ku imyaka yose ati amahera niyo tutazosaba gusa mbwa tuzobana tubigira baje mu wa kabiri bafise urugero rumwe muri ivyo vyigwa vyose kugira ngo ubumenyi bubandanye butere imbere mu mashuri yacu inkuru ya nyuma y'ano makuru higo kijejwe akaranga k'ibihingurwa n'ibidandazwa mu Burundi BBN ngo caremere gukorana na y'amashirahamwe yemewe n'amategeko kandi afise ya nimero ndangamudandaza nife mu rw'ifaransa ibyo bishikizwa n'umuyobozi w'ico kigo Damiano Nakobedetse mu gihe hari amashirahamwe atari make ahingura ibidandazwa aha mu Burundi akanabigurisha ico kigo kitabisuzumye akabona ko ari intambamye ku magara y'abantu Damiano Nakobedetse agahanura abo bataronka impusha zo gukorera ku mugaragaro kuja hamwe mu mashirahamwe kugira ngo boroherwe mu kuronka izo mpusha abajejwe umutekano nabo bagahamagarirwa barebwa kurikiranira hafi abo bakora badakurikije amategeko kugira bafatirwe ibihano twebwe itegeko ritegereza gukorana n'ayo mashyirahamwe yose yemewe na leta ni ukuvuga yuko abafise afise bwa burenganzira bwo kudandaza bita registre de commerce akagira na ya nimero bita nimero d'identification fiscale muri mu gifaransa nivu ubutarashika rero kuri urwo rugero twebwe ntihaba haragira yuko dukorana kuko duha certificat umuntu amaze gukwiza turabitegera gose yuko ari intambamyi koko ari naco gituma natwe duca twitura ku bajejwe intwaro ku bajejwe igipolisi kugira ngo eh, dufashanye boze barahanura abo bantu baze tubarabire ko ibyo bintu bikwije ibitegerejwe babone kujya ku isoko mugabo twebwe tuzobaraba mu gihe bazoba bagiye bazi neza yuko koko bagomba kudanazwa n'ibyo bisata mpije kudonagura nenda kubwiye twebwe twama tubibona cyane kandi ndetse nabo ndakudonagurira abapolisi canke abajejwe intwaro bamwe babituzanira banadutelefona bakatubaza bati ibi bintu murabizi canke mubizi tukababwira ati ubu twaramusertifiye koko uwo ntitumuzi hanyuma gutyo hagaca hafatwa ingingo ifatiye ku byo tuba tubashyikiriye kuko abo duhaye seritifika bose turabafise mu mabazi dodone yacu uravye uburyo buke abantu bafise jewe nobahanura e, kuja hamwe bakagira amashirahamwe ha gukora utuntu tudafaditse hirya no hino twinshi bakabona gukora ikintu kiboneka kandi gishemeye aha mu Burundi ico kintu turakwiye kugikorera ko cane n'ahandi hosanga hari abitwa ngo nishirahamwe ariko uravye ariko arakora ugasanga vraiment bishemeye kubera iki abantu bashaka gukora babo nyene ntibashaka kuja hamwe kandi bigiye hamwe arivyo bigira ingufu nyinshi twifuza cyane yuko abantu benshi babumenyera kuko nta gihugu na kimwe kizotera imbere atari uko gikoze ibintu vyisunze amanorme atekanijwe ku isi yose abajeje umutekano bamwe ikintu kibatera amakenga aho bariko bayakorera bakatubaza yuko ico ko tugaheza tukabaha umuco mu gihe basanze ari abantu nyene bariko bashaka gushira ibintu ku isoko kandi batarabironkera izo mpusha zose ndondaguye eh, bagaheza rero bakabahanura kugira ngo basubire baje mu murongo na rero tuzoza no makuru twari twabateguriye reka ndabashimire inshuti bagenzi mwayakurikiranye kuva agitangura nga na Karori kugira imana mfashe mu bw'ibyuma mukaba mwashikijwe na vijini nkandayifurije umunsi mwiza murakoze